cosmo shipa nutrajo por bovinoi. Nun tempe proximume la duono de ciui proteinoi, ciui estas productitai sur agro campoi, estas donatai ciel furaggio al bovoi cae aliai hom utilai bestoi. Esploristoi nun proponas alternativon, ciu lau ili estas convena por medio cae climato temas pri microorganismoi kiwi estos predatai en industriai instalajoi. Cosmo shipa nutrajo por bovinoi. Jen la slogano, kiel prescribas tion la instituto, kiu esploras la consequenzoin de la climata shangio, en Potsdam, proxime al Berlino. Tiu instituto publicigis studajon pri tio, qui el industrie productita protein pulvoro el bacterioi gistoi fungoi au algoi povus laula esploristoi de la instituto an statauigi agro qui estas rich en havai ye proteinoi exemple soifaboin. por la studajo la esploristoi i pritaxis model calculoin pri la economia potenzialo cae pri efficoi al la medio de la productado de proteino el microboi. Se oni anstatauigus du procentoin de la porbesta furaggio per microbai proteinoi, laula studajo circa ses procentoi de la agrocampai areoi, sep procentoi de la enaerigoi de bardomae gasoi, cae hoc procentoi de la tutterai perdoi de nitrogeno, povus esti sparatai. La metodo estis origine disvolvita dum la malvarma milito por cosmoshipoi. Energio, carbono, cae nitrogena stercajo, tiu cele estas applicatai en laboratorio por la industria productado de microboi qui estas en enhavai je proteino. Intertempe, la menuoi en la internazia cosmostazio ISO-SO farigis signife pli abundai cae pli variai. Ce hom utilai bestoi, la microbai proteinoi, povus havi aronda avantagioi. La productado de porbestai nutrajoi, povus esti malligita de la cultivatai areoi, cae tiel povus eviti malpurigon de la medio. La esploristoi crome supposas che la microboi povus plibonigi la crescadon de la hom i bestoi cae la productadon de lacto. Char la productado de microbai proteinoi estas suffice favor costa gi povus farigi la cefa anstatauaggio por rich en havai furaggioi, diras cun autoro la studagio. Exemple la Germana Agriculturista Federatio montris intereson pri la esplor resultoi. Sed doni tiun astronautan nutrajon al bovinoi ne suficios por daure shangi la agriculturon. Por tion atingi, necessos structurae shangioi en la sistemo de agriculturo cae nutrado. Por nia medio, cae por la climato, sed anca por la propra sano, ni havas ancao la eblezon parte anstatauigi bestain productoin per la mangiado de fructoi cae legomoi. Cae post pluai progressoi en la tecnologio, microba proteino, pobus farigi recta elemento de nia nutrajo, do cosmoshipa nutrajo por niciui, diras esploristo de la instituto en Potsdam.